Produced by GreekLatinAudio.com. Austin, Texas. August 2006. John, chapter 2. Και τη ημέρα τη τρίτη γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας, και είναι η μήτυρ του Ιησού εκεί. δε και ο Ιησούς και η μαθητέα του εις τον γάμον. Και υστερήσαντος ίνου, λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν, ίνον ουκ εχουσίν, Και λέγει αυτοί ο Ιησούς, τι είμαι και εσύ κίνε, ουποίκη η ώρα μου. Λέγει η μητέρα αυτού της διακόνης, ότι αν λέγει μην ποιήσατε. δε εκεί λίτινε ιδρύε εξ κατά των καταρισμών των Ιουδαίων κείμενοι, χωρούσε αναμετρητάς δύο ή τρεις. Λέγει αυτής ο Ιησούς, γεμίσατε τας ιδρύας υδατός, και εγεμίσαν αυτάς έως άνω. Και λέγει αυτής, αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο ide enencan. το egevsato το toidor inon gegenimmenon, και ουκ ήδη πότεν εστίν, είδε διάκονοι σαν, οι ιντλικότες το είδωρ. Φωνή των νυμφιών ο αρχιτρίκλινος, και λέγει αυτό, «Πας άνθρωπος πρώτον των καλόνινων τίτησιν, και όταν μεθυστώσεν τον ελάσο, σύ τετρίκας των καλόνινων έως άρτη, ταύτην επίσην αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν κανά της Γαλιλαίας, και εφανέρωσεν την δόξαν αυτού, και πίστευσαν εις αυτόν οι μαθητέ αυτού. Μετά τούτο κατέβη εις Καφαρνοούμ αυτός και η μήτερα αυτού, και οι αδελφοί και οι μαθητέ αυτού, και εκεί έμειναν ου πολλάς ημέρας. Και εγγύς ειν το Πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς, que Evren entoguieró tus poluntas voas que provata que peristerás, que tus kermatistas catimenos, que pisas fragelion exginion, pantas exevalen ectugieru, date provata que tus voas que ton coliviston exegienta kermata, que tas trapezas anetrepsen, que tistas peristeras polusen ipen, arate tavta entevten, mi pititon ikon tu patrosmu Εμνίστησαν οι μαθητέ του ότι γεγραμμένον εστιν, ο ζήλος του οίκου σου καταφάγεται με. Απεκρίθησαν ον Ιουδαίοι και είπαν αυτό, τι σημείον η ημίν, ότι ταυταπείς απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρίσιν ημέρες καιρό αυτον. Είπαν ον Ιουδαίοι, τεσσεράκοντα και εξέτεσεν οικοδομήθη ο ναός ούτος, και εσύ εν τρίσιν ημέρες εγερείς αυτον εκείνος δε έλεγεν περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε ουν ηγέρτη εκ νεκρών, εμνίστησαν οι μαθητέ αυτού ότι τούτο έλεγεν, και επίστευσαν τη γραφή και το λόγο ον είπεν ο Ιησούς. Ώστε είναι της Ιεροσολύμης εν το Πάσχα εν τη εορτή, πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού, θεωρούντες αυτού τα σημεία αϊπή, αυτός Ιησούς ούκα πίστευεν αυτόν αυτής, δια το αυτόν γενόσκην πάντας, και ότι ούχριαν είχεν ή να της μαρτυρήσει περί του ανθρώπου, αυτός γενόσκεν τι είναι το ανθρώπου.